Um dia da caça e outro do caçador. Eu tô muito nova pra ficar em casa sofrendo de amor. Um dia da caça e outro do caçador. Eu tô muito nova pra ficar em casa sofrendo de amor. E a regra número um é não se entregar de jeito algum. Primeiro o amor próprio pra depois amar o próximo. Segundo, eu sou linda demais, perfeita aos olhos do eu aprendi. Agora, coitado do homem que se apaixona por mim. Um dia da caça e outro do caçador. Eu tô muito nova pra ficar em casa sofrendo de amor. Um dia da caça e outro do caçador. Eu tô muito nova pra ficar em casa sofrendo de amor. E a regra número um é não se entregar de jeito algum. Primeiro eu amo o próprio, pra depois amar o próximo. Segundo, eu sou linda demais, perfeita aos olhos do pai. Foi pra ficar em casa sofrendo de amor. Um dia da caça e outro do caçador. Eu tô muito nova pra ficar em casa sofrendo de amor. Um dia da caça e outro do caçador. Eu tô muito nova pra ficar em casa sofrendo de amor. ficar em casa sofrendo de amor. Um dia da caça e outro do caçador. Eu tô muito nova pra ficar em casa sofrendo de amor. Um dia da caça e outro do caçador. Eu tô muito nova pra ficar em casa sofrendo de amor.